Chunka HUKNIO kah capítulo. Iñimanta. mi suyasqanchikta chaskinanchinchikpaq siguranchik. Iñillawantaqmi manaraq mi chiqapkasqanpaqña hapinchik. Iñillankuwanmi abulonchikunapas riqsisqa karqaku. mi yachanchik kay pachatawan lucerukunatapas rimarispayan Dios unanchasqanta. CHAYNAGARIKI kunan hawasqanchikunaqa manakaqmanta Karja. karqa. mi Abelja wawqin mantapas aswan allinning ofrendata Diospaj kañarqa. Charaykum allin ruraqpaj Dios inaspam mantapas mantapas alabarqa. Wañusqaña kaspampas, Abelja iñiniyoq kasqanmantam ejemplo kunankama kachkan. Enok araq wañukuchkaptinmi, raiko causa Hanakpachaman Dios posakurja, chaymi manaña Jacucho. Manara Dios pagradon Dios manta willa willakurqaku. Mana kaspaja Dios taha, manam agradachuanchu. Diosman asuykuspaqa taja kasqantam creena, creenataqmi mi favorecisqanmantapas. mi nuaypas hamuq pasanang Pasanangmanta, Dios willaykuptin Paita manchakuspan, bukita rurarja familianta Chaipi Iñinin y kay kunatapas condenarqa, inaspam chaskirqa En causa causa kuita abraham Abrahampas, Dios kamachiptin llaktamanta lluqsirqa, herencia hina chaskinan Pasar jamaman y pampas Iñillawanmi dios prometisqan alpapipas, runapa alpampi hina forastero porerja, Herencia chaskiqmasin Jacob Jacopas, Carpacunayapi miacharjako. Abraham hasuyarqa simientuyuq llaqtatam, otah trasaspan Dios parurasqan Pinilla wang misarapas julluq kachkaspampas, Dios Creer jamá yuyaq nin Dios Creerjama prometijnin dios jampi kashampi. Charaykun, wanyukunampa hina kachkaptimpas abraham paha mirainin nacerja, Cielope, los Erocuna jinaña, jinaspa, la marjuchapa, patampi, manayupa, atina ajo, jinaña. Chaya payan runakunaja, moño moñocorjaco, Dios pa prometizjanta, manaraj chaskichkaspanko. Chaywampas, Dios pa complezjanta, jinaña, jawaspancom, creerjaco. Chaynapim chapeja, forasterolla, jinaspa, jukla, ullajtayojlia, cascancomanta, Chainata Chaynata, jam, Huk llaqtataraq masqasqankumantam y Lluqsimusqanku llaqtamanta yuyarispankuqa, chay tiempo kutikunmanku karja. Paykunaqa anaqpachapi kaq aswan allin llaqtatam anchallataña munachkarqaku. Charaykum Diospas paikunapa Dios ninkaita mana pinqakuqchu. me prepararja huk Abraham ga iniyawan mi churinta Promesa Promisakuna Abraham Abraham Abrahamma Zapayan churinta presentarja. Chihap kastaikiwan sutichasqaqa kanga isakliamantam nispa Dios nichkaptinpas. Dios Diosqa atiyninwan kawsarichiq kaskampim Abraham Abraham ga, wanyuskakunamanta kawsarichimuchkaqta hinam churinta korja. Inillawanmi Isakpas, amuqkaqkunamanta Dios Isaupaq, ninta ninta mañakurqa. Iñiwantaqmi Jacopas wanyukunan hichpaña, taunanman hapikuykuspan kumukuykurqa, inaspam pa apakama ninta Diospa bendicionninta mañakurqa. Joseipas, wanyukunan pahnya kachkaspan rimarirja, Israel pa pamirainin runakuna Egipto Yoxinankumanta. Kamachikurgam, tapas apanankupa. Inillawantajmi Moisés naseptimpas, ...pay pataitamaman kuyayllapaj kasqanta hawaykuspanku, kimsakilla pakarurjaku. Manatagmi rey faraonpa kamachikuynintapas manchakurjakuchu. Moisés pasvia yuyayniyuqña karospan Rey pachurinpa sutichas sutichasqa kayta mana kausaspan Huchavidapi kawsaspan ratullapaq kusikuykunapi Dios dios Dios kunawan kuska nyakariitanya akllakuykurqa. Egipto runakunapa quri mantapas astawanga... wanga insultasja kaitam quri qullqita hina korja... Chaynataqa Dios mantaña pagon chaskiyta suyaspanmi. Moisés Moisésja, Reypa tapas mana manchakuspan egiptuman tapasakurja, Manarikuna Diosta hawachkaq hinam kalpanchakurja, Iñillawantaqmi Pascua fiesta fiestatapas rurarga, inaspam yawartapas chayarja piwi churikuna Angel ángel israel kunata mana wañuchinanpaq. israel Israel mirayninkunapas, puka y kicharikuykuptin chakiallpanta pasarjako. Egiptorunam ichaqa pasayta munaspanku hiqiparurqaku. JANCHIS PUNCHAUPUNI, punchawpuni, Jeriko MOYURURJAKO, inaptingmi PERJANKUNA pirqankuna tuñirurqa. Iñillawantaqmi rajab chuchumika warmipas, llaqta WATEJA riq runakunata ALINGLATA charai con mana wañururqachu, mana kasukuq y hukunamantapas Manam tiempo cancho. Gideon Manta, Barak Manta, Sansón Manta, Jeftei Manta, David Manta, Samuel Manta, Chainatag Dios Manta, Huilla Manta, Pasarimanaipa. Paikunaja iñininkuanmi mi nación kunata vencer jaco. Justiciawan gobernar jaco. pa Prometis kunata chasker jaco. León kunapa Manamikus jaco. Ninapipas manam jacucho. Espadawan wañuchisqa kanankumantam lluptirqaku. Mana kallpayuq kachkaspankupas, pankupas, Grapi piliaspankupas, valorchakuspankum huklaw tropakunata trupakunata mantaña Warmikunam, wañusqanmantaña kawsarichisqata ayllunkuta Kurhako, Wakinñataqmi kaspikunawan jakar Ichaja libras Kaita mana como wañurqaku, chainapi aswan allin vidaman munankupa. Wakinkunatan burlakurqaku, asuterqaku, kadenarqaku, inaspam karcelkunaman churarqaku, chayna prueba chaskirqaku. Wakinñataqmi karqa karharomikunawan chujapasqa, serruchasqa, inaspa ispadakunawan wañuchisqa. Wakinñataqmi ubijakunapa, Cabarakunapa jaranwan churakuykuspanku kay pichaypi Wakin Wakinñataqmi wakchayachisqa hinaspa yakichisha karqaku. Kay pacham mana paykunapaq hinachu karqa. Charaykum chunriqkunapi, urhukunapi, machaykunapi, hinaspa jaja uchkukunapi purirqaku. Chayllapallan runakunapa y allinta marjako. Ichaqa mana dios Diospa prometisjantaja chaskerjakucho, Dios ñuqanchikpaqpas tantiarga, Tantiarga, chaynapi paykunapas ñuqanchikwan wankuska, jespechis hakanankupaj.